Book 2 44 საღამოს გასეირნება საღამოს გასეირნება არის აქ დისკოთეკა არის აქ დისკოთეკა არის აქ ღამის კლუბი არის აქ ღამის კლუბი არის აქ კაფე? არის აქ კაფე? რა გადის დღეს საღამოს თეატრში? რა გადის დღეს საღამოს თეატრში? რა გადის დღეს საღამოს კინოში? რა გადის დღეს საღამოს კინოში? რა გადის დღეს საღამოს ტელევიზორში? რა გადის დღეს საღამოს ტელევიზორში? არის კიდევ თეატრის ბილეთები? არის კიდევ თეატრის ბილეთები? არის კიდევ კინოს ბილეთები? არის კიდევ კინოს ბილეთები? არის კიდევ ფეხბურთის ბილეთები? არის კიდევ ფეხბურთის ბილეთები? სულ უკან მინდა ჯდომა. სულ უკან მინდა ჯდომა. სადმე შუაში მინდა ჯდომა. სადმე შუაში მინდა ჯდომა. სულ წინ მინდა ჯდომა სულ წინ მინდა ჯდომა შეგიძლიათ რამე მირჩიოთ შეგიძლიათ რაიმე მირჩიოთ როდის იწება წარმოდგენა როდის იწება წარმოდგენა შეგიძლიათ ერთი ბილეთი მიშოვნოთ შეგიძლიათ ერთი ბილეთი მიშოვნოთ არის აქ ახლოს გოლფის მოედანი არის აქ ახლოს გოლფის მოედანი? არის აქ ახლოს ტენისის მოედანი? არის აქ ახლოს ტენისის მოედანი? არის აქ ახლოს საცურაო აუზი? არის აქ ახლოს საცურაო აუზი?